Bai lehenik, eskaz atxemaiten zen animazioa sustatzeko, ikastolako bugasuak elkartu dira urtatzeko afaria eta animazioa proposatzeko. Lolita. Aipatia ginin, boin berginela zerbait, zeren bai eh, etzelakoan jeusik, uh, salbu gaiteruak iten zutela pasakaile, eta iten ondotik zerbait berzela egin. Ordion ikastolarekin deliberatu dugu uh, afaritu bat egitea, bisenta enean, eta gero uh, bi musikari ere jarazten ditugu, Zeze eta Sibar. Beraz animazioa ere izanen dela, eskaz da hori, bai gogena? Abai, ah, eskaz da, likuku jenden zat, nahi duten guzien zat. Duni banegarazin, urtagilaren lehenian, egunaz, jendeak biltzen dira urte berriaren ospatzeko. Deus berezirik egin gabe, egun harrakastatzu bat bilakatu dela, erraiten dauku, Iv olaga ostalariak. Sorpresa da, guetako be, Gaztek nahi dute bai hemen eh, garazin bildu, ez da etxetik urrun, eta badira ustaler eh, biziki, eta eiten alda pesta, soz guti ikilan. Ah. Denetaik iten dugu, bada presio denetaik, sanguitza, pairia, eh, denen boltsak